الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين برادران إكرام عزيز ومعتبر أتخلر أكوكلر muhtaram qorakalar allohning fazli karami ila bugun eh, siz azizlar bilan ushbu xonadonda shukrona ehsonda bir yangi oila barpo bo'layotganligi uchun qilinayotgan xursandchilik marosimida birga bo'lib qolganligimizdan allohga shukrlar aytamiz hamda bugungi majlis bugungi o'tirish bugungi valimamizni allohning rizo bo'ladigan allohni rozi qiladigan payg'ambarimiz alayhissalotu vassallamning sunnatlariga amal qilgan holatda bir suhbat qur'on tilovatlari ila o'tkazishligimizga nasib qilgan allohga beadad hamdu sanolar bo'lsin azizlar allohga shukur allohga ming bora shukur aytishimiz kerak beadad shukurlar aytishimiz kerak azizlar mana shunaqa suhbatni qur'onni bemalol qila olishlik imkoniyatini berib qo'yganligi uchun kattalar yaxshi biladilar bir paytlar bunaqa qur'on suhbatini qilishlik umuman to'yda marosimda o'tirib mikrofonda suhbat qilishlik bu bir ertak edi buni ta'kidlab o'tishligimiz balkim ko'pchilikka g'alati ko'rilar nega endi o'shani hadeb takrorlaydi ekan hamma domla o'tgan davrda gapiraverarmikin deyishi mumkin lekin o'tmishni eslamasdan turib buni qadriga yetish qiyin qur'oni karimda ham alloh taolo ko'rsanglar deyarli uchdan bir qismidan ko'prog'i o'tmish tarixga bag'ishlangan bani isroil tarixi e, o'tgan payg'ambarlarning qissalari o'tgan ummatlarni qissalari ularni kamchiligu sahu xatolari alloh subhanahu va taolo tomonidan ularga yuborilgan balolar ofatlar ba'zi bir qavmlarning qissalari ba'zi bir oilalarning qissalari haqida deyarli qur'onni uchdan bir qismidan ko'prog'ini band etadi dinimiz tarixga shu qadar e'tibor beradiki o'shandan yaxshi xulosa olmoqlik uchun qur'onda juda ko'p joyda keldi bani isroilni eslab qo'ying deb keltiradi alloh taolo payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga aytadi qur'onda bani isroil bular yahudiylar bular o'sha fir'avnni qo'lida qiyinchilikda zahmatda vatanidan uzoqda shunday bo'lib yurgan bir mahalda ularni ayollarini o'ldirib tahqirlab bolalarini tiriklayin o'ldirayotgan mahal edi qur'onda keladi bu fir'avn alayhilani o'zini vatanida bir o'sha bani isroildan bitta o'g'il tug'ilsa o'limga hukm qilar edi chunki bir tush ko'rib tushini tabirini o'zining o'sha kohinlari aytgan ediki bir bola tug'ilib shu bola sizni o'ldirar ekan o'g'il bo'lar ekan degandan keyin tug'ilgan o'g'ilni o'ldirardi lekin allohni marhamati muso alayhissalom tug'ilganlarida o'g'il tug'ilib qolib xonadoniga uning askarlari bostirib kirganda onasi uni bir savatga solib o'sha nil daryosiga oqizib tavakkal qilib yubordi qarangki o'sha aylanib aylanib ayni fir'avnni uyidan chiqdi fir'avnni ayoli u bolani oldi fir'avnga va'da qildirish oldiki shu bolani olsak boqib berishlik shu nima bo'lsa ham shuni menga sovg'a qilasiz dedi fir'avn va'da qildi lekin o'g'illigini bilmagan edi savatni ochib qarasa o'g'il bola ekan bu meni o'ldiradi deganda ayol siz va'da qildingiz deb turib oldi muso alayhissalom ni alloh taolo o'sha muso alayhissalomni dushmanini qo'lida katta qildirib qo'ydi fir'avn o'zi boqib o'zi katta qildi tarixdan ma'lum sizlarga oxiri nima bilan tugaganligi fir'avnni alloh taolo suvga g'arq qildi ular mana shunday marhamat bo'lib muso alayhissalom o'zini qavmini fir'avnni yomonligidan asrab hidoyat olib kelib ko'z o'ngida tur tog'ini e, o'sha boshqa tog'larni oldida tog'larni ko'tarib o'n ikki buloqni chiqarib nil daryosini ikkiga bo'lib qo'yib qancha mo'jizotlar ko'rsatib osmondan taomlar yog'dirtirganini ko'rib shunday bo'lganda ham yana ular adashishlikka ketganligini qur'onda aytadi alloh taolo bizga shuni dars qilib aytadiki shuncha ne'matni ko'rib turib ham bular baribir isyon qildilar yana o'zini yomon yo'li o'sha qirq kun muso alayhissalom bo'lmaganligida e, molga sig'inib ketdilar deb keltiradi yoki boshqa nuh alayhissalom lut alayhissalom iso alayhissalom yusuf alayhissalom qissalari o'sha davrdagi boshqa boshqa gaplarni alloh taolo qur'onda keltiradi shuning uchun hattoki e, qur'oni karimda alloh o'zini qudratlarini bir nechtalarini gapirganligida hatto kofirlar kalaka qilib qur'on ham shunaqa bo'ladimi qur'onda qayerdagi chumoli namla surai namil deb keladi chumolini gapiradimi nahal arani gapiradimi shunaqa ham bo'ladimi deb masxara ham qildilar kofirlar alloh qur'onda oyat tushirtasida innalloha la yastahi ma ba'udatan ma olloh sizlarga chivinni yoki chivindan ham kichkina narsani gapirgani zarbul masal qilgani hayo qilmaydi dedi chunki mana shu chivinni yaratib ko'rsinchi inson kichkinagina chivinni o'zida butun katta katta maxluqotlarda bo'ladigan hamma narsani olloh mujassam qilib qo'ydi og'iz ko'z nafs ko'payishlik o'sha kichkinagina chivinni ichida qon aylanishlik hamma holatlarni alloh taolo yaratib qo'ydi nima uchun buni aytishlikdan hayo qilish kerak hatto undan kichigini ham gapirgani olloh hayo qilmaydi demak qur'oni karimda shunaqa o'tmishlarga va boshqalarga e'tibor qilganini ko'rib o'rganib turib biz ham o'tmishni bir qator eslab o'tsakkina hozirgi kunda qadriga yetib turamiz so'fi buvalarimizdan birlari bir kuni menga aytib berdilarki mana shu diyorimizdagi ulug' ustozlarimizdan qordadalarimizdan dadalarimizdan birlari hujralariga kirganlarida hujrada yig'lab o'tirganini ko'rib qolganman deydilar u ulug' ustozni nomlarini hozir eslay olmayapman kim haqida gap ketganini lekin o'sha ulug' qordadalarimizdan dadalarimizdan ustozlarimizdan birlari edi shunda so'pi va aytadilarki nega yig'layapsiz hojdada qordada dada deganlarida de, juda ham ko'p kitob o'qidim ko'p ilm o'rgandim lekin o'sha o'qigan narsalarimni hatto biro bir qismini ham odamlarga gapirmasdan o'lib ketishim bu men uchun dahshatli bo'lyapti shunga yig'layapman degan ekanlar o'qib o'rgangan narsasini ayta olmasdan o'tib ketdilar endi hozir bizlarga shunaqa imkoniyat kelib o'sha qordadalar ustozlarimiz qaniydi bo'lsalar deb biz yig'lab ularni xizmatini qilar edik tahoratiga suv berib ulardan rohatlanib suhbatlarni eshitardik lekin taqdiri ilohiy bizlarga shu kunlarda nasib qilibdi endi biz o'qigan narsamni yetkaza olmay qolsam nima qilaman emas o'qigan narsam tugab qolyaptiku yana o'qishimga to'g'ri kelyapti degan xulosa bilan yashaydigan holatga kelib qoldik domlalar chunki ko'ryapmiz har kuni marosimda suhbat har kuni bir yangi mavzularda suhbat domlalarimiz hatto o'sha suhbat topishlikka mashaqqat qiyinchiliklarga uchrayapmiz xalqning ma'naviyati ortib ketgan diniy saviyasi baland bo'lib ketgan bunga shukur qilish kerak azizlar shukur qilish kerak shukur har bir narsani berilingan ne'matni o'z o'rniga tasarruf qilishlik bilan bo'lar ekan alhamdulillah deb qo'yishlik bilan bo'lmaydi qur'oni karimda alloh taolo aytadi vala in shakartum la azidannakum men sizlarga bergan ne'matimga shukur keltirsanglar sizlarga yana ziyoda qilib beraveraman dedi hatto ta'kid bilan la azidannakum yana yana yana ziyoda qilib beraman deyapti tafsiru ruhul bayonda mashhur tafsir mana shu oyatni tagida bir hikoya yozibdilar musannif rahmatullohi alayhi aytibdilarki qadimda bizning payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan avvalgi bir payg'ambar davrida alloh taolo bir imtihon qilish maqsadida o'sha payg'ambarga xabar qilib aytibdiki sizni yashab turgan diyoringizda bitta yangi oila barpo bo'ldi yangi oila qurildi ularni hayotini biz ikki qismga bo'ldik deyapti alloh bittasi saodat qismi ikkinchisi shaqovat baxtli bo'ladi saodatli bo'ladi sihat bo'ladi zo'r yashaydi ikkinchisida baxtsiz mashaqqat qiyinchilik zahmat ila yashaydi teng bo'ldik agar shu bitta oila endi ellik yil birga yashasa er xotin bo'lib demak yigirma besh yili judayam baxtli farovon hayot bo'ladi yigirma besh yili baxtsizlik qiyinchilik bo'ladi olloh aytyaptiki payg'ambar alayhisalotu vassalamga biz imkoniyat beramiz borib o'sha oilaga ayting qaysinisini avval xohlasa shuni birinchi beramiz lekin ikkiga bo'lingani aniq avval baxtligini oladimi yoki baxtsizini oladimi o'zlari ixtiyor qilsin dedi payg'ambar alayhissalom o'sha xonadonda topib alloh sizlarni hayotinglarni ikki qismga bo'libdi biri baxtlik biri baxtsizlik saodatu shaqovat qaysinisini avval olasizlar deganda ko'p tortishuv mojarolar qildi hatto eri aytibdiki biz hozir quvvatimiz borligida o'sha baxtsizligini olaylik buni eslomani yengib olib qariganda baxtli bo'lib yashardik debdi lekin ayoli yo'q avval baxtlik davrda olamiz saodatlikda olamiz deb turib qolibdi shunga qaror qilib ular aytibdiki mayli endi biz saodatlik davrini o'sha baxtlik davrini olamiz birinchi deganlaridan keyin alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan ularni hayoti farovon bo'lib ketdi juda chiroyli yashashni boshlashdilar yaxshi yashash davrlarida ayoli juda zakiya ziyrak ayollardan ekan eriga kirib bizni hayotimizni olloh ikki qismga bo'lib qo'ygani aniq bo'ldiku qarshimizda baxtsizlik turibdi qiyinchilik ocharchilik bilmaymiz nimalar yotibdi lekin bu baxtli kunimiz bizga g'animat bo'lib qoldi keling bu kunni shukrini ado qilaylik kechalari ibodat qilib olaylik ertaga tinchimiz yo'qotganda ibodat qilolmay qolamiz bular kechalari ibodat qilishdi kunduzlari taomlardan ro'zalar tutishdi hatto hozir dunyoyimiz borligida keling kambag'al yetim yesirlarga ehson qilib olaylik ertaga biz ham shu holatga kelib qolamiz shoyat shunda asqatib qolsalar ularga ehsonlar qildi shunday qilib ular kunduzlari ham soim ehsonchi muhsin kechqurunlari obid ibodatchi shokir zokir banda bo'lib hayot kechirdilar vaqtiki kelib ularni belgilab qo'ygan kuni ham yaqinlashdi saodatli kuni ham nihoyasiga yetdi endi ularni baxtsizlik kutar edi lekin baxtsizlik boshlanavermadi hayron bo'lib kundan adashdikmikin deb turgan edi yana o'sha payg'ambar alayhissalotu vassalam keldilar kelib aytdilarki olloh meni sizlarga yubordiki olloh sizlarga shunday kengchilik ne'matini bergan mahalda shunga shukur qilib yashaganinglar uchun keyingi baxtsizliginglarni ham alloh shu baxtlikka almashtirib qo'yganligini xabarini berdi mana shu oyatni tagida tafsirda yozib shuni la sizlarga yana ziyoda qilib beraman agar meni ne'matimga shukur keltirsanglar degan oyatning tagida tafsir ruhul bayonda mana shu qissani hikoyani yozibdilar demak o'zimizga bir qarasak bizni hayotimiz ham shunday o'zi azizlar oyning o'n beshi qorong'u o'n beshi yorug' deb hammamiz bilamiz doimo bir xil bo'lmaydi ba'zan salomatchiligimiz ketib qoladi ba'zan boshqa boshqa holatlarga kelib qolamiz shuning uchun ham alloh taolo mana shu baxt bergan mahalda saodat bergan mahalda bunga shukur qilish kerak shukur qilsakkina olloh ziyoda qiladi mana bir paytlar butun viloyat bo'yicha sanoqli sakkizta masjid bo'lgan bo'lsa vaqtiga kelib alloh taoloni marhamati bilan masjidlar ochila boshladi ko'z o'ngimizda allohning ne'matlari yog'ila boshladi biror mahalla qolmadiki masjid ochilmagan lekin masalani ikkinchi tomoni bor shu ne'matga biz qay daraja shukur qildik buni o'tirgan hamma aqlli zotlar o'zinglar yaxshi bilguvchisizlar mani o'rgatishligimni yoki ta'kidlashimni hojati yo'q biz nima qildik masjidlar aro urushlar musulmonlar aro tafriqaliklar bir birlarimiz bilan kelishmovchiliklar ixtiloflar natijasida qancha qancha masjidlarimiz berkilishlikka ollohni ne'matiga noshukurchilik oqibatida rivojlanish o'rniga balki pasayishlikni ko'rdik o'z ko'zimiz bilan hatto yoshlarimiz ham bu narsani to'g'ri fahmlashlik holatiga keldi xo'p shuning uchun endi buyog'iga nima qilish kerak mana shunaqa marosimlar hozir bo'lyapti xursand bo'lyapmiz lekin bu ham bizga allohni ne'mati sinovidir balkim buni ham biz riyo uchun ko'rkorona qilyapmizmikin yoki mana shu suhbatlardan foydalanib qolishlik bu imkoniyatdan shukur qilib foydalanish maqsadida qilyapmizmikin mulla asqaroxin domla degan domla bo'lganlar asakada ko'p qordadalar yaxshi biladilar juda olim fozil kishi bo'lganlar mana shu zotga savol berishgan ekanki taqsir mana xatm qilyapsiz kelib amri ma'ruflar qilasiz endi u mustabid davrda lekin orqasidan hamma yana harom harij va hokazo ishlar shariat man qilgan holatlar bo'ladi nima bo'ladi deganlarida aytgan ekanlarki bular xuddi hindlarga o'xshaydi hindlar molga sig'inganligi uchun molni judayam o'zlari o'z iloh deb sanab uni taborruk sanashadi bir chinnilarini yuvmoqchi bo'lsa kullab yetti marta yuvib oxirida o'sha molni tezagidan ozgina ichiga surkab qo'yadi taborrik bo'lsin deb bu ishlar ham xuddi shunday degan ekanlar go'yoki ba'zan biz ko'rib qolyapmiz marosimlarimiz juda chiroyli bo'layotgani bilan uning oqibati nima bo'lyapti ekan qilinayotgan masalalarga qay darajada amaliyot bo'lyapti ekan bu mas'uliyat bitta siz azizlarga emas bizga ham taalluqli bizga ham mana bu mikrofon hozir omonat bo'lib turibdi azizlar man shundan bir foydalanib shu yerda o'tirgan bir odamni bugun imkoniyatim bor edi bir adabini berib qo'yay desam xiyonat qilgan bo'laman hozir odamlar meni gapimga quloq solish imkoniyatiga ega ekanman meni ranjitib qo'ygan bir odam bor edi shuni bir adabini berib hozir man uyzamda bir boplab ketaman desam xiyonat qilgan bo'laman alloh saqlasin demak bu menga ham siz azizlarga ham jamoatga ham hammamizga taalluqliki bunaqa marosimlardan chiroylik unumli foydalanish kerak biz ko'p joylarda aytyapmiz azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam xoyrul umuri avsatuha deganlar hamma narsani o'rtasi yaxshi deganlar ba'zan shunaqa diniy marosim deb aytilayotgan marosimlarimizni diniy emas urfiy ekanligini tushuntirish kerak diniy marosim degan narsani bo'lmaydi diniy marosim bu hayitlar namozlar ibodatlar bu o'zimizni urfiy ota bobomiz qilib kelgan to'y aslida lekin mana shularda haddan ziyoda ortiq berilib ketishlik odamlarni malollikkacha olib kelib qo'yishlik mana kattalar o'tiribdilar ba'zi to'ylarda uch soatlab qur'on o'qishlik aytaylik avval bitta qora akamiz yo ikkita qora akamiz qur'on o'qib berayotgandi eng shunaqa marosimlari boshlanganda asta sekin uchta to'rtta beshta ba'zi joylarda o'ntalab kelyapti alloh qorilarimiz ziyoda qilsin lekin masalani ikkinchi tomoni bor azizlar bir marosimni o'zida o'tirib ikki pora uch pora qur'on o'qilyapti yoki bir porani juda uzoq qilib o'qilyapti bu mikrofonda o'qilyapti butun atrofga tarqalyapti bu juda yaxshi qur'onni somiy bo'lish lekin uyda kasal bor bemor bor tahorat qilmoqchi bo'lganlar bor ayollar bor yoki shu jamoatda kimnidir nihoyatda zarurati bor va hokazo ishlar bor yoshi ulug' kishilar bor tahorati tang bo'ladiganlar bor lekin hech kim masalani bu tomonni olmayapti yana masalani ikkinchi tomoni buni hech kim malola olmayaptimikin degan savolni hech kim bermayapti bir aql bilan ziyraklik bilan shu narsani chiroyli ushlab turaylik degan narsa juda kam bo'lyapti biz tomonimizdan aytilsa ba'zi birlar malola olyapti nega domlalar buni gapiraveradi bizni hech bir noto'g'ri tasavvurga ham bo'lish kerak emaski domlalarimiz qur'onni ma'nolarini tushunib yig'lab o'tiradigan odamlar hech qachon buni malol olmaydi lekin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam umuri avsatuha har bir narsaning o'rtasi yaxshi deganlarida hatto fid din dedilar hatto dinda hammi deyaptilar hatto fid din hatto dinda ham dedilar qoziqni o'rtasi bo'linglar dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam uchi bo'lsanglar yerga kirasizlar tepasi bo'lsanglar bolg'a yeysizlar dedi o'rtasi bo'linglar dedi mana shu narsani biz ziyraklik bilan qabul qilishimiz kerak azizlar bu gapni men ko'p gapiryapman ulamolar yig'ilishda aytyapman imomlarga aytyapman domlalarga aytyapman ey domlalar kelinglar shuni g'animat bilaylik bir ko'zinglarni kattaroq ochib atrofga qaranglar qayerda shunaqa marosim bo'lyapti qaysi viloyatda bo'lyapti bu bizga omonat buni shunday chiroyli ushlab hamma yo'g'ini o'rtacha malol kelmasdan qilishlikni o'rganishimiz kerak degan gaplarda aytilyapti men o'ylaymanki bu yerda o'tirgan ziyrak aqlli aka ukalarimiz buni taxtidagi holatlarni bizdan ko'ra yaxshiroq bilasizlar degan umiddaman demak bu narsalar hammasi bizga omonat ekan allohni ne'mati ekan buni qadriga yetish kerak azizlar buni qadriga yetish kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki mana shu qadr qimmat har bir narsani g'animat bilish bobida aytgan hadislarda لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى أبلاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم deb marhamat qiladilar qiyomat qoyim bo'lganda insonlar qabrdan turib mahshargohga ketishlikdan avval beshta narsadan so'ralinmasdan turib bir qadam ham bosolmaydi deyaptilar hali mahshargohda hisob kitob turibdi qilgan amallarimizni taroziga tortishlik turibdi lekin undan avval o'zi besh narsadan so'ralmasdan turib bir qadam bosishlikka ijozat bo'lmaydi ekan mana shu beshta so'raladigan narsasining eng birinchisi an umrihi fima afnahu insonni umridan so'rar ekan olloh senga umr berilgan edi shuni nimaga sarflading deb chunki dunyoda topilmas ne'mat mana shu umr bo'ladi bir kun o'tganimiz u dunyoga bir kun yaqinlashganimiz soat millari yurgani bu tarixga aylangani o'tgan bir daqiqa moziy bo'ldi endi o'tdi endi uni qaytib ololmaymiz lekin eng qadrsiz narsa hozir biz uchun shu umr bo'ldi eng qadrsiz narsa shu umr bo'ldi aytaylik ozginagina dunyo uchun o'zimizni sarflab o'sha dunyo uchun yoki boshqa narsalar uchun hamma narsani sarflab yuboramizu bir kun vaqtim o'tib shuncha narsa topdim shuncha ish qildim deyapmizu lekin qimmatli bu umrni yo'qotayotganimizni bilmaymiz shuning uchun ertaga qiyomat qoyim bo'lganda olloh senga berilingan umr bor edi mana shu umrni nimaga sarflading desa nima deb javob beramiz ekan azizlar buning uchun biz o'zimiz har kuni o'zimizga o'zimiz savol javob qilib turishimiz kerak ekan mana yarim tun bo'ldi uyga kirdik namozlarimizni o'qidik ibodatlar qildik yotishdan avval o'tirib hammamiz o'zimizga o'zimiz savol beraylik ey ollohni bandasi bugun yashading ertalabdan kechgacha umr o'tdi ertaga shuni qaytib bo'lmaydi bugun men umrimni nimaga sarfladimikin degan savolni izlaylik olloh uchun bugun nima ish qildik ikkita urushib qolgan musulmonni bir biri bilan yarashtirdikmi azizlar muhtoj bo'lib turgan odamga yordam berdikmikin azizlar harom hariz ish qilib yurgan odamni yaxshilik yo'liga yo'lab qo'ydik amri ma'ruf qildikmikin bugun olloh uchun ibodatda qancha qildik ekan qazo namoz ado qildikmi zikri salovat qildikmi bugun o'zi nima ish qildik degan savolni aytadirgan bo'lsak ko'zimizga beixtiyor yosh keladi bugun nima qilibman ertalab turganimda bomdod o'tib ketay deganida eplab o'qib oldim ko'chaga chiqdim u bilan o'tirdim bu bilan o'tirdim bozorda bittasi bilan mushtlashdim janjallashdim uni orasida savdo qilaman deb qancha yolg'on gapirdim uyga olib kelayotgan taomim uchun qancha qancha qiyinchilikka uchradim ikkita odamni yarashtirish qayoqda nechtasi bilan urushdim bugun o'tirib bir odamni g'iybat qildim ig'vo qildim shunaqa gaplardan boshqasini topolmay qolamiz ekan man aytmoqchi emasman hamma shunday deb o'zimdan misol hammamiz shunday lekin agar shu hisob kitobni qilishni boshlasa inson o'zini o'zi tarbiyalay boshlar ekan ya robbi meni kechir ertaga inshaalloh kunimni men sen uchun sarflayman ibodatimni ham qilaman tirikchiligimni ham qilaman shu o'rinda bir nima ish qilding bugun deganda hech bo'lmasa vijdonim iymonim oldida bir savobli ish qilaman inshaalloh degan o'y paydo bo'ladi lekin hisob kitob qilmay qo'ysak ko'zni yumib ochguncha qirq yil ellik yil o'tib qolgandan keyin kech bo'ladi endi topolmay qolamiz shuning uchun g'animat bilib umrni nihoyat darajada chiroyli sarflab chiroyli taqsim qilish kerak buni barakali bilish kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam sahobai kiromlar o'zlarini umrlarini shunday chiroyli sarfladilarki lekin shunda ham shunda ham abu bakr siddiq roziyallohu anhu butun umrini sarvari koinot uchun olloh uchun bag'ishlagan zot olamdan o'tayotganda ko'zida yosh bilan olloh meni musulmon qilib qabul qilarmikin deb yig'lab ketdilar shunday ekan azizlar umrni g'animat bilishimiz kerak umr bu tuganmas alloh tomonidan berilingan topilmas eng ulkan boylikdir ne'matdir ikkinchi so'raladigan narsasi an shababihi debdilar yigitlikni nimaga sarflading deb so'rarkan olloh yigitlik bu olloh tomonidan beriladigan eng katta imkoniyat nima uchun birinchidan ibodatga imkoniyat chunki yigitlikda berilayotgan imkoniyat ibodatini qariganda qilolmaydi rukusini yaxshi qilolmaydi sajdani yaxshi qilolmaydi namozni kerak bo'lsa qiyomni qilolmay o'tirib o'qiydi shariat ijozat beradi lekin bemalol tadilil arkon o'sha arkonlarni adolatli qila oladigan ibodat hammasi yoshlikda yigitlikda bo'ladi yigitlikda inson ilm o'rganishlik yigitlikda hunar o'rganishlik yigitlikda yaxshi ahliyaga uylanib olishlik yigitlikda ko'rgan farzandlarni chiroyli tarbiya qilib olishlik imkoniyatiga ayni mana shu davrda alloh imkon topadi beradi shuning uchun yigitlikdan olloh so'rar ekanki yigitlikni nimaga sarflading deb shuning uchun yoshlarimiz yigitlarimiz o'zimizga o'zimiz har kuni xuddi hozirgi umr singari savol beraylik yigitlik davrimni nimaga sarflayapman ertalabdan kechgacha to'rtta ulfat bilan o'tirishlik bilanmi televizor oldida soatlab o'tirishlik bilanmi bema'ni qarta o'yin bilanmi yoki bo'lmasa har kuni o'tiradigan gap degan o'tirish bilanmi nima bilan o'tkazyapman degan savolni yigitlar o'ziga o'zi bermoqlik kerak ayni yigitlik davrida olingan ilm barakot bu narsani natijasi ertaga qariganda rohatlanadi qariganda olloh ko'p narsani kechirib yuboradi qariganda katta imkoniyat beriladi bir odam saksonga kirganda namoz o'qishlikka qiyinchilik bo'lib qolibdi u o'tirib turishlikka qiyin bo'lib o'g'illariga aytibdiki bir davrlarda menga bir xizmatkor bir qul olib kelib beringlar shunday olib kelib beringlarki u ham saksonga kirgan bo'lsin bir qariroq bo'lsin meni tushunadi namoz o'qiganimda birgalashib o'qib yordam beradi yoshini olib kelsanglar quvvatli u menga yordam berolmay qoladi debdi o'g'illari otani ko'ngliga istab butun bozorlarga mardikor bozoriga qul bozoriga borib birorta saksonga kirgan topolmadi odamlardan so'rasa aytar ekanki e kim qariganda odamni ishlatadi saysonga kirgan qul bo'lsa ham ozod qilib yuboradi hech kim ushlab o'tirmaydi u odamni debdi ancha muncha xizmatlardan qutultirib yuboradi xizmat qildirmaydi degan gaplarda aytibdi otasini oldiga kelib uzr so'rabdi bolalari otajon bizni kechiring qari qul bo'lmaydi ekan hamma ozod qilib yuborar ekan mehnatlardan deganda endi u kishi ha deb yig'lab aytibdilarki allohga shukur agar bandaki bu bir qulim saysanga kirib qolibdi deb ozod qilib yuborarkan ko'p narsadan kechirib yuborar ekan men ollohni quliman olloh ham meni ba'zi narsalarimni kechirib ekan bo'lmasa o'tirib namoz o'qiyveraman degan ekanlar darhaqiqat shariat qaraganda o'tirib o'qishlikka ro'za tutolmasa fidya berishlikka va hokazolarga imkoniyat beradi lekin yoshlikda esa bunday imtiyozlar yo'q yoshlikda hammasini maromiga yetkazish kerak hunar kasb hamma yoqni egallab olsa inshaalloh o'sha davrini bekorga o'tkazmagan bo'ladi keyingi so'raladigan narsa debdilar an malihi fima anfaqahu moli dunyoda qayerdan topgan eding deb so'rar ekan alloh taolo moli dunyo topishlik kerak moli dunyo qandaygam yaxshi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar mo'min odamni boy bo'lishi ham yaxshi dedilar mo'min odam boy bo'lsa ehson qiladi sadaqot qiladi ko'cha tuzatadi e, odamlarga yaxshilik qiladi dinni rivoji xalqni rivoji ma'rifat ma'naviyat xizmatini qiladi dunyo ko'p bo'lsa lekin mana shu dunyo qayerdan topilyapti ekan shuni halol topishlik uyga halol olib kirishlik va halol yeganligi haqida olloh so'rar ekan qanday qayerdan topuvding deb azizlar ayniqsa oila boshlig'i taom olib kirishlikka shu darajada mas'ulki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldilariga sahoba kelib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga duo qiling duosi qabul bo'ladigan kishi bo'lib qolay dedilar qarang duo so'rayaptilar menga duo qiling meni duosi qabul bo'ladigan kishi bo'lib qolay deyaptilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shundaymi unday bo'lsa sen menga yordam ber dedilar meni shu duoyimni qabul bo'lishligi va seni duosi qabul bo'lib qoladigan odam bo'lishlik uchun yordaming kerak nima qilish kerak deyavdilar luqmangni halol qil dedilar bir luqma harom kirsa qirq kun duoying qabul bo'lmaydi dedilar bir luqma harom taom kirsa qirq kun duosi qabul bo'lmaydi ekan azizlar endi agar harom luqma bilan bola chaqani boqib qo'ysa alloh saqlasin nima bo'larkan to'yib to'yib yeb olsa nima bo'larkan agar bir luqma qirq kun duoni qabul qilmaydigan bo'lsa nima uchun duolarimiz qabul bo'lmayaptikin degan savolga ham o'zimiz bir atrofdan javob izlab qo'yishga to'g'ri kelib qoldi chunki yig'lab qilinayotgan duolar qabul bo'lishi kerak lekin nega endi ba'zan duolar qabul bo'lmaydi yeyotgan taom ovqatimizga e'tibor bo'lishi kerak chunki bu dunyo topilayotgan mol halollik bilan topilayaptimi yoki yo'qmi bozorda issiqda turib savdo qilayotgan bir azizimizni ko'rdim qiyinchilik bilan savdo oson emas qayoqlardandir bir narsani olib kelib sotyaptilar ming zahmat bilan o'shani olib kelguncha qancha sarf xarajat boshqa qilgan lekin arzimagan tarozidan ozginagina urib qolishi bilan shuncha mehnatini habada qilib harom qilyapti mana aytdim birodar shuncha urinibsiz shuncha qilibsiz alloh sizga baraka bersin eng yaxshi kasb tijorat lekin shuni ham harom qilib uyingizga olib kirasizmi nega tarozidan urib qolasiz endi tirikchilikda domla e tirikchilikda harom bilan qilinmaydi halol qiling foydasi oz bo'lsa ham allohdan baraka so'rang lekin shu narsani uyalmasdan qilib turishlik bu jamiyat uchun juda xunuk holat hammamiz bozorda ko'ramiz buni hatto yoshlari ulug' bo'lgan onaxonlar ko'chalarda yo'llarda bir paqir olma deb sotib ichida kovak qilib solib qo'yganlarni ko'ryapmiz o'z ko'zimiz bilan taajjub qolyapmiz nega qo'rqmaymiz nima uchun qo'rqmaymiz uyga kirayotgan har bir taom halol bo'lishligini va shu haqida ertaga savol javob bermasdan turib bir qadam ham bosolmasligimizni o'ylab qo'yish kerak ekan anfaqahu va o'sha topgan dunyoyimizni endi qayerga sarflaganimizni ham so'roq savolni beramiz ekan qayerga sarflading to'yda raqqosani ustidan chachib yubordingmi o'z ko'rsatmalik uchun hammaga kecha kelmasa isrof qildingmi yoki o'sha dunyoni ota onang uchun farzandlaring uchun aka ukang uchun yetim yesir beva bechora uchun sarfladingmi degan savollar beriladi azizlar himmat kamayib ketyapti himmatlik insonlarni topishlik qiyin bo'lganligini biz shuni ichida yurib ko'rib bilib turibmiz bir birodarimiz bir qishloqdan keldi kichkinagina o'g'ilchalarining boshiga bir o'simlik o'simta chiqib bir kasallikka uchrabdilar bolani bir ko'zi ko'rmay qolgan qulog'i eshitmay qolgan uch yasharmi to'rt yashar shunaqa juda go'dak bola otasi yig'lab keldi bir gap aytdiki men dahshatga tushdim bolani davolashlik uchun katta pul kerak bo'lyapti ekan moskvadagina operatsiya qilish mumkin dedi toshkentda bir odamni uyda ijarada turib toshkent doktorlariga ko'rsatyapti lekin tosh moskva bilan bog'langanlarida jarrohlik uchun qarayib to'rt ming besh ming dollar pul ketadi debdi kambag'al bola faqir bola lekin ko'z o'ngida ko'zini qorachig'i bo'lgan farzandi so'lib boryapti olamdan o'tishi aniq bo'lib turibdi shuni qilmasa ko'zida ko'rinib turibdi u bola o'zini yo'qotgan lekin bunaqa imkoniyatlardan foydalanadiganlar bo'lar ekan o'shalari ijarada turgan uyni o'sha baland uyda bir pastida bir nasroniy ayol missioner nasroniy dinini tarqatayotgan haligi ayoli bilan gaplashib qolibdi nima qilyapsiz bu yerda shu bolamizni operatsiya qildirgani olib keluvdik moskvaga olib borish kerak ekan pulimiz yo'q kambag'almiz deb yig'labdi qarang bolamni ko'zi ko'rmay qoldi kundan kun mana endi qulog'i eshitmay qoldi deb yig'labdi ayol shunda nima g'am chekasiz debdi biz beramiz pulni to'rt besh ming dollar men topib beraman sizga olloh uchun debdi u ayol muslima mo'mina ayol ekan yo'q men unaqa nasroniy xristianni pulini ololmayman yaxshilik qilayotgan bo'yi men sizga dinimizga o'ting demayapman bu bizni vazifamiz shuni beramiz yo'q yo'q ololmaymiz deb u ayol qo'rqib ketib uyiga kirib ketib qolibdi eriga bu xabarni aytgandan keyin eri meni oldimga keldi nima qilaylik deb meni ayolingizga allohni rahmati bo'lsin shunaqa taqvoli ayol ekanlar ko'pchilik arzimagan yuz dollar uchun uni dinini qabul qilib qo'yyapti shu darajadagi matonatli ayol ekan dedim lekin nima deyishni bilmay qoldim azizlar olmang desam biz topib bera olamizmi shu pulni olmang undan deysam men topib berishim kerak azizlar olavering desam iymon bilan tavhid o'rtasida turibdi bu yerda kufr o'rtasida turibdi men aytdimki birodar bir uch kun imkoniyat bering man badavlat badavlat muxlislar birodarlar bor aytamiz qiladilar xudo xohlasa biz musulmonlar tashlab qo'ymaymiz unaqa nasroniyni qo'liga deb uni qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib bundoq qilib aytsam yuborib oldim to'g'ri o'zim ham imkoniyat darajamda yordam berishlikni ollohdan so'radim lekin qo'limga telefonni olib bir chekkadan o'zim bilgan badavlat kishilarga bir bir telefon qila boshladim assalomu alaykum hoji aka assalomu alaykum birodar bir musulmon keldi mana bu joydan o'g'li shunday holatda ekan bir nasroniy taklif qilgan ekan ayoli yuz o'giribdi bu biz musulmonlar uchun ancha or bo'ladi shu bola o'tib qolsa desam ey domla kechagina tijorat molini olib qo'yib mana. undoq qilib qo'yib mana, bundoq qilib qo'yib mana. bu sizlar uchun ajib tuyulayotgandir lekin ming afsuslar bo'lsinki hatto yuz ming so'm ham pul topa olmadim juda taajjubda qoldim nahot agar endi shunaqa bo'lsa andijondagi ba'zi bir katta kattalarga telefon qila boshlaydiki lekin alhamdulillah himmatli birodarlar ham bor ekan eshitishib birdan hoji aka beramiz qayerga bo'lsa ham qildirsin musulmonlar isnodga qolmasin degan azizlarimiz ham chiqa boshladi lekin e, jarrohlikda u yigit toshkentda qigizdirishga majbur bo'ldi eri xotin maslahatlashib shuncha odamni ham hijolatga qo'ymaylik allohga tavakkal qilaylik deb toshkentni o'zida qildirishdi hozir bolasi yaxshi ekan ancha yaxshi bo'lib qolibdi kuni kecha u yigit bilan gaplashdim aytmoqchi bo'layotgan gapim o'sha dunyolarda bekordan bekor sarflab yuborishlik bo'ladiku azizlar o'z ko'rsatmalikka qancha qancha sochib yuborayotgan odamlarni bilar edim o'shalardan umid qilgan edim kuni kecha dabdaba qilib to'y qilganda dasturxonga anqovni urug'dan boshqa hamma narsani qo'ygan odamdan biz so'raganimizda domla uzr deganlarini ko'rdik kichkinagina bolasi uchun o'zini ko'zini qorachig'i bo'lib turgan bolasi uchun siz bilan bizni katta katta tijoratchilar topa olmayotgan besh yuz olti yuz dollarlik telefonni qo'liga ushatib qo'yayotgan azizlardan so'radim shu bitta telefoningizni pulini bo'lsa ham berib qo'ying bir oyiga yuz ming so'm ikki yuz ming so'm telefoningizga pul to'layapsiz bitta bolani taqdiri hal bo'lyapti deganlardan so'radik birortasi bermaganlari bo'ldi sira emas bu narsa lekin azizlar dunyo omonat ekan buni o'z o'rniga sarflash kerak dunyodor badavlat odamlarga biz ehson qiling deganda domlaga yoki masjidga deb aytmayapmiz ehson birinchi yetimdan yesirdan kambag'aldan boshlanadi yetim yesir beva bechora mahalla ko'ydan boshlanadi mundoq qarasin yetimlar yesir kambag'al beva bechoralarni ko'nglidan ovlab ularni duosini olsin badavlat kishilar dunyoni shu yoqqa sarflasin yetim qolib o'qiyotgan bolalarni o'qishlaridan xabar olsin ularni kitoblari boshqa boshqalardan xabar olsin kiyim kechagidan xabar olsin mana bu ehson bo'ladi shunda alloh taolo ertaga qiyomatda pulingni nimaga sarflading deganda qo'rqmasdan ayta olamiz olloh seni yo'lingga sarflaganman deb va beshinchisi olloh so'raydigan narsa ilmga qay darajada amal qilganimizdan so'rar ekan berilingan ilmga qay darajada amal qiluvding deb so'ramasdan turib bir qadam bosolmaymiz ekan fima amila mata alima o'rgangan narsaga qanchalik amal qildik mana hozir sizlar bilan bitta ilm o'rgandik hadis o'rgandik bu ilm siz ham men ham mana shunga endi mas'ulmiz shu o'rganganga qay darajada amal qilganligimiz uchun endi marosimlarda to'xtamasdan har kuni ustozlar domlalar har xil suhbatlarni qilib beryaptilar masjidlarda eshitilyapti shunga endi amallik kerak bizga azizlar mana bunga qiyomatda javob beramiz alloh taolo hammamizni ertaga qiyomatda sharmanda bo'lmasligimizni o'zi nasib qilsin umrda g'animat biladigan dunyoda halol tutib topib halolga sarflaydigan bilgan narsamizga amal qiladigan bo'lishligimizni yigitlikni azizlarimiz bekorga sarflamaslikni alloh nasib qilsin أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة hammalarimizni yo robbiy yuzimizni yoriq qilgin hisob kitoblarda oson qilgin bir birimizga muhabbatli qilgin yurtdoshlarimizni qo'ni qo'shnilarni bir aka uka qilib qo'ygin qalbimizni ham bir birimizga muhabbatli qilgin hamma ko'rganlar havas qiladigan andijon xalqi shunaqa ham bir biriga ittifoq ekan butun movarinahar butun musulmonlar bir biri bilan shunaqa bo'lar ekan degan orzu havaslik ittifoqlik hayotni bizga nasib qilgin وصل على محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم